los turbojets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Baje inmediatamente! Me temo que me he pasado, capitán. Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui estem molt contents, estem entusiasmats, ens espera un programa molt interessant, molt divertit i jo, si no miris amb aquesta cara, hem d'estar animats i més feliços que mai. Comencem amb la Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood. Marta, què tal? Com estàs? Uh! Sí, ja, va, mm, val, molt bé, no calia el iuhu, <laughs> tampoc. Com has dit que hem d'estar animants i sí. divertits. Què tenim avui, aquesta setmana? Va, què ens portaràs? Doncs avui porto més col·laborat Sandra Bullock i Jesse James. Uh, no s'acaba notícies, això, eh? algunes molt turbulentes, mm. tèrboles. Sí, sí, sí. Hi ha un vídeo por ahí un vídeo... Ui! Sexual. Ui, ja diuen, això, això t'interessa. Tot això i que la Sandra Bullock ho ha desmentit. Va, esclar, pobreta, què ha de dir. Bé, després eh, ens parlaràs... Però tenim més coses, eh? Ah, tenim una espero. mala notícia. Mary, ja ens ho explicaràs després, no cal que ah, expliquis tota no? la... No, esclar que no. Per de Jim la... Carrey. Prou, per això tens la teva secció. Això és només una presentació. Jacint Casademont, com estàs? Bé. Perfecte. Uh, eh, Marvel, Marvel, sí. sí. Uh, Los Vengadores, sí. el possible director. Oh, oh, oh, molt bé, molt bé. Ja va ser hora que vagi sonant qui es farà responsable d'aquesta nova franquícia Marvel. Presentant i dirigint aquest programa, el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat. I el que farem immediatament és recordar la nostra pàgina web, la pàgina web del Ningú no és perfecte, que és www.grn.es barra ningú no és, o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, el primer de Google som nosaltres. Eh, què podeu fer en aquesta web? Doncs veure fotos nostres, descarregar els programes eh, del Ningú no és perfecte, us poseu allò a l'iPhone o a l'iPod o on sigui, ens podeu escoltar des d'on vosaltres vulgueu. Eh, també tenim un Facebook, el Facebook del Ningú, eh, si aneu a Facebook i cliqueu Ningú no és perfecte amb accents, ens trobareu allà, ens podeu agregar, us feu amics del programa, el que vosaltres us vingui de gust i gana. I també tenim un concurs que fem un sorteig d'un lot de còmics cada final de mes. Eh, teniu fins al 27 d'abril per contestar la següent pregunta. Qui serà el director de First Avenger Captain America? Qui serà el director de First Avenger Captain America? Eh, fins al 27 d'abril teniu de temps per enviar la resposta a aquesta pregunta al nostre correu electrònic, el ningunoes, arroba hotmail.com. Heu de deixar el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu. Moltes, moltes coses que no explico res més. Lo millor serà que us aneu trobant les sorpreses al llarg que anem fent el programa. Per tant, comencem i ho fem, com sempre, amb el cinema. Estrenas, tertúlia y noticias a la gran pantalla. Les presentamos a Joe Ward. Al aeropuerto. Un respetado periodista. ¿A quién animo? ¿A las supercachas o la de los melones? Podrías tomar una decisión basándote en estas dos grandísimas tenistas. Melones, a que sí. A la fuerza. Un padre de familia abnegado. Llega tu padre desaparecido. ¡Papá! Y un marido ideal. Estás preciosa. No te veo muy convencido. ¿Ah, no? Pues dime que te gusta este vestido. Es un vestido fantástico. Gracias. Katie, pero qué guapa estás. ¿Qué te ocurre? ¡Katie! Esto estará mejor en sus manos. Papá. Dime, cielo. Tranquilo, me quedaré aquí a hacerte compañía. Harry. Papá, ¿estás bien? Dejé a mi otro hijo cuando tenía seis años para estar con Katie. Ahora necesitamos estar juntos. ¿Te caeré bien? Claro que sí. Y este es tu hermanito, Artie. Hola, Artie. Esto no tenía esta pinta cuando la madre de Artie vivía. Papá, ¿estás bien? No debería ocuparse de los niños una mujer. Artie, los zapatos, date prisa. Te has equivocado de pie. Pues son los únicos pies que tengo. Harry, ¿has sacado ya la basura? Aún no. ¿Es que tengo que hacerlo yo todo? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué crees que estoy enfadado? ¿Qué futuro les espera? ¿Te tienen a ti? Podemos hacerlo, lo prometo. ¿Puedo hacerlo otra vez, papi? ¿Puedo? Sí. ¡Bien! <laughs> Di que sí. No es una solución muy fácil? Es el de Solo Ellos, la darrera película de Scott Hicks, eh, director conegut per pel·lícules com Shine, més independent, o Sin Reserves, que ja era una proposta bastant més comercial, amb Cliff Owen, Emma Booth, Lara Fraser i George McKay. És l'adaptació de la biografia de l'humorista britànic Simon Carr, que en la pel·lícula és un periodista esportiu de nom Joe Ward, que viu fantàsticament a Austràlia, acompanyat de la seva segona dona i el seu fill de 6 anys, Artie. Després de la mort de la seva esposa a causa d'una malaltia, Joe haurà d'agafar les regnes de la seva llar on no hi col·laborava massa massa i criar el seu fill amb qui prou feines hi tenia relació. Per això s'emporta Arti de viatge i descobreix que dir que sí més sovint al que li demana el seu fill l'ajudarà millor a connectar amb ell. La visita del seu altre fill, de 14 anys, fruit d'un matrimoni anterior, farà que la seva vida sigui encara més caòtica. La peculiar forma de Joe d'assumir la seva paternitat començarà a inquietar els que l'envolten. Hem de dir que el Clive Owen, el protagonista, és també el productor executiu de la pel·lícula i que la banda sonora està formada per temes del grup islandès Saigur Empezar es ridículo incluso que me detuvieran. Hola, Nick. Ya, pero ¿por qué no has ido hoy al juicio? Hola, Milo. Qué casualidad verte aquí. Sí. Qué casualidad. ¿Eres un cazarrecompensas? Sí. Y por más que me duela decir esto, tengo que llevarte a la cárcel. <laughs> que ser una broma. No puedes ir en serio. Voy muy en serio. Milo, tienes que dejar que me vaya. La poli está metida en algo que estoy investigando. Pues es una pena. ¿Recuerdas que estuvimos enamorados? Sí. Pues por eso sé cuando lloras de verdad y cuando finges. ¡Adiós! ¡Milo! ¿Seguro que podrás manejar esto? Y sin el menor esfuerzo. No sigue un todoterreno negro. Puede que quieran matarme. Aquí la única persona que quiere matarte soy yo. ¡Ah! Doncs això que escoltem és el tràiler de Exposados, pel·lícula d'Andy Tenen amb Jennifer Aniston, Gerard Butler i Christine Barinski. L'actual reina de la comèdia romàntica, Jennifer Aniston, s'emparella amb Gerard Butler, que a banda de fer pel·lícules d'acció, així doncs eh, de pilat i tal, eh, darrerament l'hem vist en comèdies romàntiques, com La cruda realitat, suposo que una mica per fer de tot i no encasellar-se. El director, Scott Hicks, és el responsable de Sweet Home Alabama i Hitch, especialista en ligues o sigui que amb aquest historial, eh, sincerament, hem d'esperar el pitjor d'aquesta pel·lícula. Les crítiques americanes així ho han confirmat. La història doncs, és la de Milo, un ex-policia que ara treballa com a caça recompenses. Milo va estar casat amb Nicole, una periodista, i la relació entre Milo i Nicole va acabar en un divorci molt sonat. Actualment Nicole treballa en una investigació d'uns policies corruptes. El que és és que ella ha de compareixer davant un jutge i se n'oblida. Per això aquest envia un caça recompenses perquè l'arresti. Casualitats de la vida faran que la missió recaigui en Milo, el seu ex. Milo veurà en això una gran oportunitat de venjar-se de la seva ex. Esposa 2 és d'aquelles pel·lis que veient el tràiler mm, doncs ja saps el que trobaràs i com acabarà i és que s'ha de ser sec per no veure que Milo i Nicole doncs, estan fets l'un per l'altre. 5 minutos de gloria és la segona estrena, pel·lícula d'Oliver Hirschville amb Liam Neeson, James Nisbet i amb Maria Marinka. La història eh, ens situa en un canal de televisió que està preparant la trobada entre Joe Griffin i Alistair Little. Alistair va assassinar el germà de Joe ara fa 35 anys. Alistair pertanyia a un grup terrorista paral·lel a l'IRA. Alistair va complir condemna per cometre aquest assassinat i ara és un pare de família i només vol deixar enrere el seu passat. Per altra banda, Joe, que només tenia 11 anys, quan va passar allò mai ho va poder superar. Va haver de suportar les contínues recriminacions de la seva mare i va quedar trastornat. Ara només desitja desitgen matar a Alistair. 5 minutos de glòria està basada en fets reals, eh, però tot l'afer del retrobament dels protagonistes mitjançant un canal de televisió és fictici eh, va ser una cosa del, del director, l'Elubar Hirschbell, pensant, doncs, home, aquesta història, què passaria si aquests personatges es retrobessin anys després? Hem de dir que el director, l'Elubar Hirschbell, és responsable de dues de les produccions alemanyes més interessants dels darrers temps, El Experimento i El Hundimiento, i ara ens eh, arriba aquesta proposta ambientada doncs, amb el tema de l'ira Irlanda. La segona estrena és una història crua. Ciutat de vida i muerte, pel·lícula de, del xinès Lu Chuan amb Liu Ye. És una pel·lícula bèl·lica que ens narra el patiment del poble xinès durant l'ocupació japonesa a la ciutat de Nanking després de la seva caiguda al desembre de 1937. La primera part de la pel·lícula mostra la confrontació entre japonesos i xinesos filmant-ho càmera en mà. Aquesta part està absent de diàleg, només escoltem el que és el so de la guerra. La segona part descriu els assassinats i les violacions de l'ocupació nipona a través de quatre personatges amb punts de vista diferents en el conflicte. 300.000 civils varen morir fruit dels excessos que durant tres mesos van infligir els soldats japonesos als que ells consideraven inferiors inferiors. El film barreja personatges reals en fictici i hem de dir que la pel·lícula va ser guanyadora del Premi a la millor pel·lícula al Festival de Sant Sebastià. Ciudad de Vida i Muerte és un film amb un contundent i dur blanc i negre. Mm. I acabem les estrenes amb La Isla Interior, pel·lícula de Dunia Ayasso i Félix Sabroso amb Candela Penya i Alberto San Juan. Un accident és el catalitzador de la reunió d'una família formada per un pare esquizofrènic, una mare obligada a suportar el pes que això comporta i tres fills en què l'esquizofrènia del seu pare ha relat dins seu. Mm. Una setmana una mica complicada, eh? que potser, doncs mira, recomanem Solo Ellos, potser per descartar la resta o 5 minuts de glòria que vale, però vaja, falta pel·lícula contundent aquesta setmana a l'espera de la setmana que ve que arriba el Tim Burton i l'Alicia. Jacint, preparat? Que anem directament per les teves notícies. Calentes? Clar. Molt bé, Jacint que tenim algun salt, em sembla, però bé. Sí. Aquí estem, aquí estem. Uh, començo parlant del remake que ja havíem parlat, de Noche de Miedo, que ja comencen a saber-se noms a qui seran els que ho portaran a terme. En primer lloc tenim el director, que serà en Craig uh, Gillespie, que és el responsable de Lars i una xica de verdad i qüestió de pelotes. Mm, bé, una filmografia una mica dispara, eh? perquè les dues pel·lícules sí. no poden ser més... Però, bueno, no sé, és que... En fi... El guionista serà Martin Oxon, que ha col·laborat en els equips de guionistes a Mad Men i Buffy, també dues coses bastant diferents entre sí. sí. No, en principi no tenen massa res a veure. I el protagonista, que serà l'Anton Yelchin, que ja l'hem vist a Star Trek o Terminator Salvation, uh -huh. aquest mhm. estiu passat. Molt bé. Bé, no sé, tu què en penses d'aquest projecte? Mm, home, l'original a mi m'agrada molt, molt, molt, i no fa pas gaire la vaig tornar a veure i estava molt bé la pel·lícula. No sé. L'Anton Yeltsin és el que potser més no m'hi pinta. Ja, ja no el veig com un adolescent... Home, és adolescent. Però el veig, no sé, l'he vist en tants papers ja que el veig més gran de lo que en no, realitat... No, doncs no, no, no és més. Després tenim Paramount, que ha anunciat una tercera entrega de Triple X i, com no, serà en 3D. Eh, tornarà a repetir Vin Diesel, Rob Cohen i Samuel L. Jackson, que l'últim va haver-hi, qui era, l'Ice Cube? el eh, que sí, sortia. Sí, eh, mataven el personatge Vin Diesel, però se suposa que no, no, no estava mort, no? Segons... Eh, sembla que aquí no. Hmm. Perquè a sobre hi ha hagut una cosa molt rara, perquè la franquícia era la Columbia, però sí. l'ha rebutjat i se l'ha quedat Paramount. Sí, perquè deuen haver dit, no, no, passem d'aquest projecte i els altres han dit, doncs, d'acord, no? I que el film es rodarà per tota Europa i que s'estrenarà el 2011. Bé, quasi que no cal, però bé. Bueno, en 3D, eh, mira. No, no, no cal. No cal. veure les fantasmades en 3 dimensions. No fa falta. Més és difícil, eh? Perquè aquesta pel·lícula, amb, tal com planteja les escenes d'acció, si la volen fer en 3D, bé, pot acabar com Furia de Titanes. No, diuen que serà gravat en 3D real. Val. O sigui que no serà transformació. I no hi haurà moviments de càmera bruscos ni aquestes coses. Bueno, suposo que en deuen haver pres. No sé, no sé si n'han après. Què més? Després, uh, Ross McGowan, que ha fitxat per uh, interpretar un dels personatges a la pel·lícula de Conan, on interpretava una bruixa, això vol dir que dreta llei Red Sonja quedava aparcat, que era hmm. projecte també del mateix món a sobre. Amb Robert Rodríguez. Però què ha passat? Que volen tirar el projecte Red Sonja endavant igualment, i clar, han de buscar una altra actriu perquè substitueixi Ross McGowan, perquè no pot fer dos personatges dins un mateix univers. Clar, clar, clar. Perquè si es troben Conan i Red Sonja en el futur perquè té èxit, passaria alguna cosa doncs els productors a Red Sonja han ficat un contracte amb la taula de Megan Fox perquè interpreti Red Sonja. <laughs> Sí, potser li falta alçada per això. Home, Ross McGowan molt alta no és. Però més alta que... No, no ho sé. No, tinc... no hauríem de mirar-ho, això. Però Megan Fox és més alta que en Shia LaBeouf, no? Bueno, tampoc és molt <laughs> complicat. Per això que... Després, una altra. Anna Faris, la protagonista de Scary Movie, Una conejita en el campus. Sí. Serà la protagonista del remake de La recluta Benjamin. Ah, hi haurà remake d'això. Sí. També dius cal? Potser tampoc. Tampoc era tan... És una de les pel·lis preferides de la meva mare. Jo l'he vist un parell de vegades i tampoc és que em mati, però bueno. Que Goldie Hawn, la seva època. En fi. Així està Hollywood. Sí, no, sí que fent remakes de coses que no calen. Després, en Carlo Bernard i Doug Miro seran els, bueno, que són els guionistes de Prince of Persia, la pel·lícula, i l'Aprendiz de Brujo, o sigui que totes els s'estrenen dintre de res, com l'altra. Seran els guionistes la tercera entrega de La Búsqueda, que tornarà a comptar amb en John Turteltaub, mm. com es digui, sí. i en Nicolas Cage i Diane Kruger, de nou. Ah, fantàstic. I diuen que també serà que buscarien l'Atlàntida. Mm, això no s'ha fet mai <laughs> tampoc. Bon, doncs però vaja, a veure, la búsqueda no ens deixava molt original en si, però és entretinguda, és ah, distreta. A mi em van agradar molt. A mi també, jo ho he passat bé i te distreuen, te donen coses, punts de, de història, si tu vols, molt bàsiques, sí. però que hi ha gent que no ho sap, o sigui, que està bé, està bé. Però aquí ja no és... Recordem que la búsqueda en anglès Bueno, sí. el títol original és Tesor Tesoro Nacional. Sí, sí, sí, perquè feia la, referència a la primera pel·lícula. L'Atlàntida ja no és Tesoro Nacional ni res. és com aquí la jungla de cristal, no? que només es referia a la primera pel·lícula i van anar posant el mateix títol a les quatre. Ja. Ah, ja fiquen la jungla, s'ho ja diré, Mas, clar, perquè de cristal només era la mm. primera, el vidre. En fi. Home... L'edifici. difícil. Ah, Segona era en un avió. No, en un avió no. En un aeroport. En un aeroport, sí, sí. I també hi havia molts de vidres. Bueno, i per últim la notícia que havia promès a bon principi, que Marvel Studios ha trencat el cor a pobre Luis Leterrier, que ja es veia fet, que seguia el director de Los Vengadores, i s'ha enterat per la premsa que no. Ens, ens alegrem molt de, després de veure Fúria de Titanes que l'hagin descartat. Resulta que els jefazos eh, de Marvel han dit que el seu preferit per dirigir Los Vengadores és ni més ni menys que Joss Whedon. Molt bé! Ostres! Ens encanta. M'agrada molt la notícia. Sí, senyor. Mm, no sé. Ja ho veurem. Fa molta por, també. No, no, però a veure... Quan fa les coses bé, les fa molt bé, però quan fa alguna cagadeta a les seves, les fa també maques. No, però Joss Whedon és un tio que almenys el tema de superherois el domina. Mm. I d'acord que no ha fet una... Em sembla que l'única pel·lícula que ha fet com a director en cinema és uh, Serenity, no? Crec. Perquè... En cinema, eh? Estic parlant, en ja cinema. no parlo de televisió, que sí que té molta experiència, però en cinema crec que només però... ha Serenity. La de Buffy no la va dirigir ell, la dels 80? No, sí, ell en va renegar d'aquell projecte. Ell crec que s'hi va començar a implicar i, i va renegar absolutament d'allò. Sí, sí. Va dir que no, allò no era Buffy, allò per això anys després es va inventar la sèrie que era fidel al seu concepte de Buffy. Vale, vale. Ah, i la pel·lícula s'ha el 4 de maig del 2012, o sigui que ja poden anar apretant el cul. Mm -hmm, molt bé. I hasta aquí podeu l'oer. Bueno, però abans han de rodar Capitán Amèrica, escolta, tranquil. Capitán Amèrica... Jo tenia una normal. notícia. Sí, digues que vaig llegir, no sé, eh, és sobre els rodatges. La pel·lícula que està rodant Anthony Hopkins, Thor, no? Sí, Thor. Doncs es veu que està creant molt mal ambient en el plató. En el ell? Set. Sí, T'ho vaig dir, és que aquest home s'ha de retirar una vegada i sí, és sí, pesat, sí. és pesat. Està creant un ambient molt tens perquè només fa que criticar el noi que fa de protagonista. Uh mhm. -huh. Home, que... bé, doncs ja està bé, eh? perquè entre Tor i el seu pare hi ha aquesta tensió. Potser ho fa consciència per eh, implicar-se molt més en el seu paper. Exacte, està això, mètode Com es diu l'actor? Ara no me'n record. En Chris Hemsworth. Chris oh. Hemsworth. Això, això que era un Chris, però... Sí. Vale, doncs eh, ja està. Ja està. Bé, no ho sé. A veure, com Kenneth Branagh és un tio amb experiència, o sigui, volia saber dominar aquestes estrelletes. Suposo que ja hauran parlat. Ah, en Kenneth Branagh que està així veient l'Anthony Hopkins. Ah, sí, no bueno, diria res. Jo, el que tu vulguis, però eh, així què vols dir? Vols dir que, que, que, que bé, que està content de tenir Hopkins? Home, doncs sí, però... Ahir sí, el que passa és que ja t'ho vaig dir. Si aquest tio va dir que es retirava, per què està apareixent un mogollon de pel·lis? Ja m'està cansant. El lobo, el lobo, ara Thor. Retira't. Realment, sí, sí, fa unes <laughs> interpretacions... Bé, no diré res de l'Hombre Lobo perquè, en fi, deixem-ho estar. Vinga, anem directament a la tertúlia. With the horses that you ride And the feelings left inside Comes a time you need to leave Bé, ara tenim que emplenar 5 minuts de Fúria de Titanes. A més a més, sóc jo l'únic que l'he vist. A veure quina mena de tertulia és aquesta. En fi, que no feu els deures. Uh, a veure, què us puc dir de Fúria de Titanes? Que és un rotllo de pel·lícula. Uh, comencem per aquí que l'original a mi ja no em semblava una gran pel·lícula, però vaja, era, havia Ray Harryhausen al darrere, amb els seus efectes especials, l'stop motion, que als anys 80 doncs, per fer efectes especials ja havia passat a la història, ja s'incorporaven els primers efectes eh, digitals eh, tal com ens entenem actualment i que fos doncs, eh, a la prehistòria dels efectes visuals, però el de l'stop motion ja no. I era com una cosa de, com homenatge, si vols tu, al passat o als antics treballs d'ell, de, de Ray De fet, ja es va jubilar després de, de fer aquella pel·lícula. I aleshores ara volen fer un remake mm, d'aquella pel·lícula, del que per si doncs, ja no era massa bona, i amb efectes visuals nous, dius, bueno, dius, doncs, hagués estat bé, no? A priori la idea no, no, no semblava dolenta, ara el guió que han agafat és eh, lamentable. Els diàlegs és que són per riure, o sigui, hi ha moments que rius, rius de lo patètics que són, de lo tòpics, de... O sigui, frases eh, totalment, si vols tu, fora de context o, o frases allò que, que, que queden molt bé, no? que són no, allò eh, com escrites en sang i que és que pixes de riure directament de lo ridícules que queden. A més a més, els efectes especials són amiga de fireta. No, no s'hi han gastat eh, molts diners, el pressupost la veritat és que ha estat, jo diria, una mica trist, eh? no, no sé en què s'han gastat els calés. De fet, crec que no ha costat molts diners i m'imagino que la gran part del pressupost ha anat tant a Ralph Fiennes com a, a Liam Neeson, que per cert eh, llueixen uns maquillatges bastant lamentables tots dos. Sobretot el, el, el Liam Neeson, que és com una mena de... Ai, perdó, Liam Neeson, el Ralph Fiennes, que és com Voldemort, però encara més lleig, no? Eh, no sé si l'han agafat com a referència al seu Voldemort per deformar-lo una mica més per fer de d'aquest déu de, de l'ultramón. Bé, la pel·lícula no s'aguanta per enlloc. Eh, és com un videojoc. Funciona com un videojoc. Va passant pantalles, el protagonista va passant pantalles, el perseu, ara un enemic, ara venço l'altre, ara passo aquí, ara passo allà, mm, però poca, poca cosa a destacar mm, el Sam Worthington a mi em sembla un mal actor, ja ho vaig dir-ho... I s'havia de menjar rosquilles per guanyar punts? Mm, bé, de fet no se'n menja cap, però hi ha algun interès per allà que, que sí que... Però tu gairebé m'enganyes. Eh? Per anar-la a veure, Ves sí, a veure sí. aquesta pel·lícula, sí, que, hi ha mitologia, que a mi m'agrada molt la Ui, mitologia, sí, la mitologia i, és... i jo ja me vaig ensumar pel tràiler, dic, aquí, mitologia, em penso que... Igual veure, que història a la búsqueda, no massa. Potser d'interessant hi ha l'escena d'acció contra Medusa, que està molt bé, malgrat que Medusa es veu, o sigui, es veu l'efecte digital per totes bandes, eh? és mm, ridícul, malgrat que com a escena d'acció funciona i l'aparició del Kraken al final doncs també mm, potser està més ben treballat eh, l'efecte digital que no pas el de Medusa però vaja, el del Kraken és que dura 5 minuts jo l'he vist en 2D, no l'he vist en 3D perquè ja anava advertit de que de les 3D estava mal fetes que la gent sabia treure les ulleres que es marejaven que es notava molt que era un afegit, que originalment eh, doncs, era rodada en 2D, és clar, mm, vull dir, és un, un pastís que es desfeia per totes bandes. Uh, en fi, no sé, és que és una pel·lícula molt, <laughs> molt trista. I el del Sam Worthington, que anava a comentar abans, doncs que a mi ja no em va agradar Terminator Salvation. Uh, Avatar, mm, el protagonista potser era més l'efecte digital que no pas ell, que passava bastant desapercebut, i aquí que surt tota la pel·lícula com a actor, vaja, no sé, és, és com Stallone en els seus moments o Schwarzenegger, sense lo entranyables que són aquests dos personatges ara mateix, sobretot Stallone. Uh... Bueno, però això s'ha guanyat amb el temps, eh? perquè sí, a la seva sí. època també us criticàvem... I tant, i tant, i tant. Però sí, les seves pel·lícules tenien coses. sí, però Worthington Rocky encara no ha demostrat... tothom. Com? Sí. Rocky mirava tothom. Home, perquè una gran pel·lícula. El Sam Worthington encara ha de fer una bona pel·lícula d'acció, sota el meu criteri. O sigui, en comparar-lo amb aquests dos tòtems, doncs que no, encara no. No sé. Bueno, això és com el vi, amb els anys, potser va millorant i d'aquí 10 anys direm, mira, en Sant Worthington... Pues encara po posa més cara de pal, no? Sap posar millor la cara de pal del que la posava abans. Exacte, i sí. és més entranyable, perquè sí. clar, com que qui aguanta posar cara pal 10 anys, no? Sense mor un múscul i a més que et vagin contractant, uh -huh. que és això, man, no sé si l'aniran contractant o... Ostres, eh, aquest té carrera per anys. Sí, en principi sembla que sí. Ja veurem, eh, perquè... Home, agradin o no les seves pel·lícules, ningú pot negar que tres pel·lis que ha fet, tres pel·lis que han sigut taquillazos. No, no, Terminator ha estat un fracàs, Terminator Home, Salvation. número 1 la primera setmana, això ja no li treus. I els bueno, que ha fet de taquilla mundial ja els voldria moltes mm, pel·lis. Sí, mundial, Estats Units va ser un fracàs la pel·lícula, poc més de 100 milions de dòlars. Collons, però era un blockbuster que no va punxar al tot. Sí, però ha estat un fracàs, no ho neguem, ha estat un fracàs Terminator un fracàs Encaixa les expectatives però com a pel·li la pel·li és horrorosa, no, no facis parlar de la pel·lícula. Però vull dir que taquilla tampoc ha anat no. tan malament. Avatar hagués funcionat, amb ell o sense ell. I Furia de Titanis ha estat fred, freda l'estrena, eh? Ha estat freda. I ja veurem el que Però hi ha dos consagrats que fan tres pel·lícules i no aconsegueixen això, ni de lluny. Però jo crec que és més per la producció que no pas per ell crec que Home, aquestes també... pel·lis haguessin fet igual o més o menys diners eh, oh, Fúria Titanes sí, ja, ja ho veies que tenia que ser ja el prota ah, no sé què està digui està, més està rodada molt abans d'Avatar i tot això vull dir que... en fi mm. Marta, anem pel box office que anem a veure el que ha passat als, altres, als Estats Units El que més dona als Estats Units el box office A la posició 5, Alicia en el País de les Meravelles, 5 setmanes amb 309 milions de dòlars. A la 4, de Last Song, entrada de la setmana amb 25. A la 3, Com ensinistrar un drac, dues setmanes amb 92 milions. A la 2, Tyler Perry's Way, Did I Get Married 2, entrada de la setmana amb 29 milions. I a la posició número 1, entrada de la setmana amb 61 milions de dòlars, Fúria de Titanes. Yeah, A falta d'una estrena comercial més atractiva, Fúria de Titanes aconsegueix la primera posició del box office de Setmana Santa. El Tai Bar de Boston Globe diu vista en 3D, les escenes d'acció de la pel·lícula són incomprensibles, borrall de mal definida lògica visual. Li posa D+. Més. Matt Pace, de Chicago Tribune, diu gran, sorollosa i estúpida. Li posa una C-. menys. Owen Gleiberman, eh, de l'Entertainment Weekly, diu una barreja compacta d'escombraries d'altres pel·lícules millors fent aquest comentari no sé com li poso una B menys, però vaja. El Peter Travers, del Rolling Stone. La pel·lícula és una farsa amb bons actors anant a buscar el xec, utilitzant barbes i maquillatge gruixut per amagar la seva vergonya. Li poso una D, m'encanta aquesta crítica. I el San Francisco Chronicle, Amy Biancoli diu no hi ha molt d'humor en el nou Fúria, almenys no intencionadament, i li posa una D. En el segon lloc, la darrera pel·lícula de Tyler Perry, Tyler's Perry What, Why Did I Get Married To, que com sempre només interessa al públic afroamericà. Aquest cop Perry es deixa acompanyar per Janet, Janet Jackson i la història és sobre quatre parelles que passen unes vacances a les Bahamas per analitzar els seus matrimonis. Un dels eh, exmarits va a la illa paradisíaca determinat a recuperar la seva recent casada amb una altra exesposa. Finalment, en el quart lloc arriba de la Song, basada en la novel·la de Nicholas Sparks, eh, l'autor de Querido John, i protagonitzada per Miley Cyrus en un intent de Disney de donar un paper més adult a la protagonista de Hannah Montana, ja que el rotllo d'estrella infantil sembla que ja s'acaba. La història és la d'un pare separat que passa l'estiu amb la seva reàcia filla adolescent. El pare intentarà tornar a connectar amb la seva filla amb l'únic que tenen en comú, la música. El Wesley Morris del Boston Globe eh, diu una estrella més convincent hauria fet això un grau més tolerable, malgrat que en defensa de Cyrus tampoc massa, i li posa una C. I el comentari que m'encanta del Matt Page al Chicago Tribune diu s'ha d'aturar a Miley Cyrus, i li posa una D més a la pel·lícula. I no sé si nosaltres hem d'aturar Jesse James, perquè aquest home cada dia està més desbocat, ara ens ho explicarà la Marta, a les xafarderies. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25-17. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que <laughs> pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Tú sabrás que mi nombre es... Tú sabrás que mi nombre es Yahvé. Cuando caiga, me encanta sobre ti. <laughs> Ninguno es perfecta. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, quan vulguis. Doncs vinga, som-hi. Uh, començo per la mala notícia que us deia de Jim Carrey. Resulta que ell i la seva dona, Jenny McCarthy, s'han separat. Els actors han acabat amb una relació que ha durat 5 anys. Carrey ha anunciat la mala notícia a través d'un comunicat, uh, bueno, un comunicat, un, sí, una frase, no?, al seu Twitter. Ah, jo t'he dit que aguantar 5 anys eh, veient la cara de Jim Carrey al teu llit ja té mèrit, eh? O, o pitjor, en fi. I deia així, Jenny i jo hem acabat la nostra relació de 5 anys, estic agraït per totes les benediccions que hem compartit i li desitjo el millor. Bueno, molt diplomàtic. Mm. L'actriu i model McCarthy després va actualitzar el seu Twitter, a veure que el seu ex eh, havia posat allà algunes cosetes, per assegurar als fans que la parella continuarà com amics amb aquestes paraules, estic tan agraïda pels anys que Jim i jo hem passat junts, punts suspensius, sempre tindré en Jim com el primer home en el meu cor. En Fins fi, que arribi un altre, esclar. Esclar. Els dos es volen mantenir molt a prop dels seus fills, o sigui, no, dels, no tenen fills en comú, sinó cadascú, saps? Uh mhm. -huh. Val. L'actriu ha declarat que està compromesa, jo això no ho sabia, amb Jane, la filla de Jim Carrey, que ha tingut un bebè pot ser que Jim Carrey tingui una sí. filla, que hagi tingut un fill. O sigui, és avi, Jim Carrey? Sí, sí. fa un, dos, tres setmanes va passar. Sí, sí, és recent, és recent. Mm -hmm. És avi, quants anys té Jim Carrey? Que tampoc és gran. No arriba als 50. Bueno, mentre no s'adiquin al cinema, la família a mi ja em sembla bé. Molt bé. Mm. Jo no havia sentit que la filla de Jim Carrey faci... Bueno, potser fa algun paperet, però no sé. Anem per Sandra Bullock i... Això, això. Vinga, aquí una mica de teca. Jesse James, que es parlen a través de mitjancers. Segons Radar Online, Bullock hauria parlat recentment en persona amb Jesse James, després, recentment, fa una setmana, després de sortir de rehabilitació al centre d'Arizona, tal com us explicava la setmana passada. Però la majoria de les seves comunicacions s'han fet amb intermediaris. Han estat passant-se missatges amunt i avall, ara tu, ara jo, en fi. Eh, es diu que l'actriu s'havia enfrontat a James sobre els seus afers abans que la situació es fes pública. O sigui que la noia ja ho sabia. Bueno. I a la gala dels Oscars segur que ho sabia. Vols dir que ho sabia? Se'ls veia molt... Vaja, ja. no sé, eh? Jo dic... No, no sé. Bueno, jo sóc de Sandra Bullock, tu te quedes a casa, i jo ja aniré sola, m'entens? Ja. Mm -hmm. La confrontació va resultar en crits eh, i amb una discussió final que va portar Jesse James a ingressar a rehabilitació per la seva addicció al sexe. Bé, jo no crec que sigui addicte, senzillament que... Té una mica les tuerques sueltes, no? No tenia ganes. Sí sigui, ja, si en tens ganes, ja, l'excusa ah, és soc, soc addicte. És com en Dukovni, no? Hmm. Però et poder La... dir? Sí. Aquest és viciós, ja. <laughs> L'actriu està preparant els papers del divorci amb el seu marit i sembla que no hi ha marxa enrere, com a mínim per a Sandra Bullock, tot i que l'advocat de, de Jesse James assegura que el mecànic farà el que sigui per recuperar-la. Però penso que ho té més magre. D'altra banda, hi ha un tema molt lleig que esquitxa Sandra Bullock, que al final ha hagut de fer unes declaracions públiques, tot i voler-se mantenir en silenci mentre durés aquest procés de separació, i bueno, suposo que ho està portant internament malament, Bullock ha hagut de negar a la revista People que hi hagi una cinta de sexe domèstic que... En fi, els rumors són que hi ha una cinta en què apareix ella eh, participant en una escena de sexe salvatge molt degenerada amb el seu futur ex Jesse James, amb una pistola i alguns artilugis i peces de signe nazi. Fi, això, això la Bombshell... Que no, però es veu que també... No sé si és que ell també, en fi... Potser li el rotllo. <laughs> per favor. Està la cosa molt <laughs> xunga. Està fatal, eh? Està fatal el món. I jo volia... He trobat una notícia que m'ha fet molta gràcia i que es parla de la maledicció de la Premi a millor actriu. Ah, però això ja n'havíem parlat nosaltres. Sí, sí, però no som els únics. A l'altra banda de l'Atlàntic sí, també, també, han també en parlen i, i fan una mica el repàs com van fer nosaltres, no? Uh -huh. uh, parlen de Sandra Bullock i parlen de Kate Winslet i de Reese Witherspoon i s'han oblidat... Hilary Swank. Hilary Swank o sigui que... Nosaltres en fi, encara anem més ben informats. Uh, M'ha agradat perquè dius, mira, fem les mateixes deduccions. Què més? Eh, Jake Gyllenhaal, que també ha passat pàgina de Reese Witherspoon. L'actor ha superat la ruptura amb aquesta actriu i ara es diu que està sortint amb una altra actriu, no sabem si millor o pitjor, però jo diria però que físic... nom, ja físicament és un pas endavant, Isabel Lucas, que qui és aquesta noia? Doncs apareixia a la segona de Transformers i feia d'Alice la universitària cachonda que, que era la Transformer, que... la Transformer que... humana. Sí, sí. La Home, pues, humana. és una gran actriu i millor persona. Jo, jo crec que és una gran millora, perquè Reese Witherspoon, la veritat, ha fet un canvi impressionant. Sí, sí. Uh, això, això es diu escalar posicions a la cadena alimentícia, en aquest cas. <laughs> Molt bé. Estaríem d'acord, Jacint? Completament. Val, veig que... Molt bé. Uh, Gerard Butler, que no surt amb Jennifer Aniston, tot i que ho he estat dient jo, bueno, jo, per culpa de les Això ho, ho, han, ho han estat venent. I no. Se la beneficia, no hi surten. Bueno, ni se la beneficia, ja. ells ho han estat negant. El que passa que Potser Jennifer Aniston fer... sempre se l'emparella amb l'actor. <laughs> que... Exacte. És, és, és absurd, ja. Potser és perquè ella ha acabat mm, diverses ocasions amb l'actor amb qui ha... Bueno, amb Vince Bong. L'únic, ja està. Sí. En fi, que aquest home ha silenciat els rumors que tenia una aventura amb la bueno, amb la seva coprotagonista Exposados, pel·lícula que jo no aniré a veure, i s'ha mostrat públicament sortint amb una periodista francesa de televisió, l'actor i la periodista Lauri Cholewa, Choleva, <laughs> Choleva, sí, continua, continua. van sempre junts a París la setmana passada, en una ballada molt romàntica, se'ls va veure passejant junts, agafats a la mà, en fi. En què deuen parlar, he pensat jo? <laughs> Perquè Gerard Butler és escocès, mm -hmm. val? En gaèlic. En gaèlic no crec que parlin. Sabem. Francès no crec que parli. En, en anglès, no? Suposo. O espanyol. Ah, sí. val. És molt internacional. Català, eh, crec que parlen en català. Català. Ell és d'Andorra. Aranès, concretament. <laughs> molt bé. Uh, el vídeo de Brittany Murphy que treu del mercat la casa que compartia amb la seva dona. Monjac, marit de Murphy, ha claudicat davant la pressió de la mare de Brittany, que no volia que cap comprador potencial passés, veiés la, la finca, ja que encara hi ha coses personals de l'actriu a les habitacions. La casa, que es troba a Hollywood Hills, va ser la llar compartida per, amb el seu marit i la mare d'ella, Sharon. Quin triu més fantàstic. Hmm. En fi, Monjac la va posar en venda després que l'actriu morís amb només 32 anys, el desembre passat, us en recordeu? Sí, sí. Mm, va comprar la casa a Britney Spears. Brittany Murphy li va comprar a Britney Spears per menys de 4 milions de dòlars l'any 2003 i Monjac la venia, si esteu interessats, tot i que ara ja l'ha retirada, per 7 milions, ah, 250.000 dòlars. Especulador immobiliari. Aquest 3 no... milions més. Aquest no és aigua no, no, clara, eh? No, i la premsa crec que no l'estima massa, eh? No, no, no, no. En fi, eh, acabo ja. He estat ràpida? Déu-n'hi-do. Sí, doncs sí. jo ja acabo. Doncs va, digues. L'actor de Dirty Sexy Money, Seth Gabel, s'ha unit al càsting de Fringe. Qui és Seth Gabel? Seth Gabel el recordem per ser un dels bessons de Dirty Sexy Money, el ah. guaperes, ah. el guapito aquell. Bueno, el, el bessó. Home. El bessó, el bessó. <laughs> Clar, sí, però l'altre era una noia. Que va desaparèixer, a sí. més. Mm -hmm. Poc que va durar la sèrie, encara ella menys. Doncs eh, jo no estic segura ben bé quin serà el seu paper, si serà d'investigador. Uh, la qüestió és que apareixerà en els darrers capítols de la segona, segona? Sí. temporada de Friends que s'emeten als Estats Units eh, a finals de maig. I eh, es diu que el seu paper segurament que li renovaran per a la tercera temporada. O sigui que algun paper una mica constant, no? Uh mhm. -huh. Algun personatge que entri. Jo no sé de què, perquè no sé com el veig tan aquella sèrie, Dirty Money, feia una mica de... Feia Pete Doherty. Sí, sí, però més moderat. Bueno. Però allò... Un nen de casa, bueno, amb molta pasta, no, que feia no diria... que volia, que no feia res. Sí. feia que volia, però no feia res, només anava de marxa i... Sí, sí, sí, sí. Era més potser un Justin Timberlake, eh, jo diria, més aviat. No. Si vols que siguem un equivalent. Ho dic pel tema de les drogues. Oh, wow. Per cert, que Justin Timberlake s'ha unit al, també al càsting d'una pel·lícula que es diu Amics amb beneficis. Oh. Que ell... just li va al pèl, eh? És que és algo, jo crec que l'han triat perquè li va al pèl. Ell ho practica. Clar. Amics amb beneficis? Sí. Què passa? Què vol dir? Què vols, què vols dir? Què vol dir? Què vol dir amics amb beneficis? Bé, després t'ho expliquem. Sí, després t'ho expliquem. expliquem després del micro, farem unes <laughs> lliçons. Vinga, Marta, anem directament. Amics amb derecho a roce. amigos. Ai, per favor, ja està. Mira, la Marta ho ha dit fi, eh? Has hagut de tu a dir aquí la, la Amics marranada. Amics amb beneficis. Prou. Ni que fos un banc. Amics amb beneficis. Vinga, va. 40 minuts. Sèries en obert als 40 minuts. comencem parlant d'aquesta sèrie que es va acabar la setmana passada a TV3, Damages, Danys i Perjudicis. Eh, si vols, Marta, comentem una mica al final d'aquesta sèrie o el transcurs de la sèrie que jo li posaria una nota molt, molt alta, un excel·lent, aquesta primera temporada de Damages, i és que Damages d'anys i perjudicis és notícia aquesta setmana perquè sembla que no tindrà quarta temporada, almenys en el canal FX. Uh, ehm, podria continuar una quarta temporada si és que hi ha un acord entre Sony, que és la productora de la sèrie, i la plataforma de satèl·lit d'Estats Units DirecTV, eh, cosa que sembla bastant improbable. Així es va salvar la sèrie Friday Night Lights, però sembla que danys i perjudicis, malgrat que és una sèrie boníssima, amb unes crítiques excel·lents, amb moltíssims premis, eh, eh, a nivell d'espectadors doncs no, no funciona molt bé. La tercera temporada és la que més baixa audiència està tenint i el canal FX ha dit que no la renova. Eh, si la salven, la salvaran pels pèls a través d'aquesta plataforma de DirecTV. Marta, tu què t'ha semblat aquesta sèrie? He trobat excel·lent eh, en tots nivells. A mi també m'ha agradat, però entenc per què no la segueix molta gent. Perquè és dura. És molt dura, hi ha molta maldat, Uh, hi ha moltes trames i, i eh, lligades. No és que sigui una... No és tampoc una sèrie d'advocats, ben bé. No, no, no. Perquè s'hi barreja moltes, uh, no sé, artimanyes, molt, mm -hmm. moltes jugades que la gent potser no s'arriba ni a imaginar, no? I, de, I per això sorprèn, perquè cada vegada la, la, aquí la fa més grossa. I aquí, però el que t'ensenya és que no hi ha ni bons ni dolents. Qui tu creus que és bo perquè defensa uns ideals o uns fins eh, justos, no fa... O sigui, els mitjans per aconseguir-ho no són blancs, no Clar. són nets. I el que m'agrada d'aquesta sèrie és que l'advocada Novella, uh -huh. que és protagonista també, sí. encara que al principi va, va començar a l'ombra de la Glenn Close, uh -huh. ha uh-huh. agafat bastant de de protagonisme, protagonisme mm. i no és tan uh, naïf, tan innocent. Que va, que va. O potser ha madurat, no? L'hem mirat com madurar, perquè, clar sí. tot el que li han fet passar... I bé, han deixat una trama oberta per a una següent temporada que pintarà bé i, i suposo que jo entenc per què no la segueixen massa gent. No és una sèrie que te miris i que relaxi i que... Bueno, que mhm. distregui, sí que distreu, però posen en tensió. Passar, recordem que la sèrie que substitueix a eh, Danys i Perjudicis a TV3 és eh, B, Els visitants, eh, que comença aquesta setmana el primer capítol, aquest remake de la famosa UB de Televisió Espanyola. Eh, que... Mm -mm, mm, mm, mm, mm eh? que ja veurem a veure si han aconseguit arreglar alguna cosa en aquests quatre mesos de parada, però que de moment eh, no gaire Home, bé. jo he llegit a eh, les notícies que el retorn de Flash Forward ha estat un fracàs. Sí, però diuen que estava <laughs> molt bé el capítol, curiosament. Ah. I potser ha estat massa tard, eh, han fet tard. Mm, en fi... Uh, una sèrie que no funciona a 4, però que funciona a tot arreu i molt bé i de moltes maneres, és Perdidos, que la resituen mm, novament d'horari. La passen ara els diumenges a les 8 del vespre. No sé què estan fent 4 amb tot això, però la veritat és que han perdut el cap i tot plegat. Anem per una altra sèrie, Stargate, eh, que per cert seguim sense notícies de Star Tre eh, Stargate Extinction, que és la pel·lícula que se suposa que ha de tancar eh, l'expedició portada a terme per John Shepard en el si de Stargate Atlantis. Eh, de moment aquest projecte queda en stand-by. El que sí que s'incorpora un nou actor a la sèrie de Stargate que actualment s'està emetent als Estats Units, que és Stargate Universe, i és l'actor Robert Nipper, que era el que interpretava T-Bag a Prison Break. Eh? Faltava un dolent a la sèrie de Stargate Universe i sembla que serà ell. La introduiran a final d'aquesta temporada i sortirà ja a la segona temporada. Serà el personatge de Simeon, un membre de l'Aliança Lucian, que és un grup interestel·lar de delinqüents organitzats. És temporada de, de pilots i sobre pilots eh, anem a parlar i és que la CW ha encarregat tres projectes. El primer és HMS, és una sèrie produïda per Hayden Panettiere, l'animadora d'herois, i és una sèrie centrada en joves estudiants eh, de la Harvard Medical School. Eh, Mm, el guionista és eh, Hold On Jones, el conegut de la pel·lícula Mystic Pizza. El següent projecte és Hellcats. És un projecte de sèrie situat en un món de cheerleaders d'institut produït per Tom Welling, eh? el Clark Kent de Smallville. Bé, en fi, sèrie de cheerleaders. Finalment, el tercer projecte de CBW és eh, Bedwigs, eh, que és un projecte que està centrat sobre eh, Changeling. Són criatures del folklore irlandès, escocès i escandinau que mm, han de salvar els humans mm, del mal. Eh, no sé, eh, tenim això pre presentat aquí i veurem com acaba. El, la setmana passada parlàvem de Glee, aquesta sèrie. Encara no has vist, tu, Jacint, encara... Bé, tens deures, eh? doncs eh, els protagonistes de Glee que van estar en concert aquest cap de setmana a la Casa Blanca. Eh, el grup d'actors va fer un mini concert a la Casa Blanca aquest cap de setmana per celebrar doncs, la Setmana Santa, la Pasqua, de la família Obama. Doncs la Michelle Obama, la primera dama, és molt fan de Glee i per celebrar la Setmana Santa, la Pasqua, doncs els va convidar i van oferir un mini concert <clears throat> i els membres de la sèrie doncs, van enviar missatges al Twitter, al Facebook i tot això, expressant doncs, que estaven molt contents i agraint a Barack Obama l'honor que els havia fet <clears throat> de, de participar a la, a fer un concert a la Casa Blanca i tindrem doncs, eh, fotos mm, i vídeos que els penjarem <clears throat> a la nostra pàgina web. Hem de dir que s'han vengut milions d'exemplars a les bandes sonores de Glee i el tercer disc serà un homenatge a Madonna que sortirà el proper 20 d'abril als Estats Units. <clears throat> Perdó, que m'estic quedant sense veu. I finalment l'última notícia, mmm, que parlàvem de si House tindria spin-off o no tindria spin-off, doncs hi haurà un spin-off de House, però no com us penseu. Es dirà Nurse Jeffrey, Jeffrey és un personatge secundari que apenes té diàleg a, a House, que surt mm, dos segons durant cada capítol, i tindrà un spin-off però serà per l'iPhone us haureu de subscriure i serà res, doncs un parell o tres de minuts eh, mm, protagonitzats doncs, per eh, aquest enfermer de House es dirà Nars eh, Jeffrey, que és el nom d'aquest personatge. Doncs nosaltres deixem aquí els 40 minuts i el que fem és anar ja directament amb en Juanjo, que ja ens espera, Juanjo Sarto. Juanjo Sarto. The nurses all gathered round. They gazed in wide wonder. Eh, avui ens acompanya el guionista i exeditor Juanjo Sarto. Què tal, Juanjo? Com estàs? Hola, què tal? Com estem? Molt bé, molta il·lusió de tornar-te a tenir entre nosaltres avui. Mira, jo també. <laughs> Poder estar amb vosaltres. doncs avui volíem parlar de Cerebus, que la setmana passada donàvem la notícia que es publicaria aquest còmic eh, aquí a Espanya. Sí. I és un gran desconegut, malgrat que mm, tant el seu autor Dave Sims eh, com el còmic tenen molts anys d'història. Sí, és un còmic que s'ha convertit en mítico per molts motius. Uno porque mm, verdaderamente es poco frecuente que una persona decida a los 20 años hacer una serie limitada de 300 comic books de 20 páginas. <laughs> Es decir, es una decisión muy mesiánica, ¿no? Porque significa embarcarse durante 20, y tantos años, 27 años, a decir, voy a estar haciendo esto. Bueno, es una decisión que, que tomó y él guionizado, ha dibujado a partir del número 50 con la ayuda de un dibujante que lo hacía los fondos, pero lo cierto es que ha hecho los 300 ejemplares y además se los ha autoeditado, con lo cual se ha convertido en una especie de, de, de cómo diría yo no no no de icono de, profeta de la autoedición y de, de, la gente que quiere hacer una obra su obra personal y llevarla adelante entonces si eso unimos que ya de por sí es una personalidad un tanto rara una persona que decide a los 20 años hacer una cosa así es una persona un tanto rarita eh, si además de eso decide que no quiere que su obra se traduzca a ningún idioma y lo está manteniendo durante 30 años, pues eh, todavía más. Entonces, no sé cómo lo habrán hecho, pero bueno, Mon ha conseguido los derechos del segundo arco narrativo, el Jesús Society, y lo van a publicar. Más o menos son 26, 25, 25, 26, no recuerdo exactamente, eh, comic books que los van a publicar en un, en un solo tomo. Es importante empezar por aquí en lugar de empezar por eh, el principio, porque verdaderamente los primeros 25 eh, ejemplares eran una parodia de Conan mm, que, bueno, podía ser divertida, pero tampoco era una cosa excepcional. Es a partir de este momento cuando empieza eh, a crecer Cerebus. Es decir, hay, un momento en el cual se en el mundo del cómic se ha denominado el síndrome Cerebus, que es cuando se empieza una cosa en plan de coña y se termina entrando en terrenos muy trascendentes y muy serios y muy así, ¿no? Porque claro, 20 años, es, 27 años es eh, significa que la persona también va evolucionando. claro, porque las primeras historias a las últimas supongo que Hay, un, pero, y además una persona tan tan mesiánica como es Dave Sim, el, autor, es decir, ha tenido unas evoluciones muy radicales, porque, por ejemplo, él empezó siendo ateo y luego a mitad de saga eh, confesó que se sentía mm, abrazaba la religión en todas sus formas, declarándose cristiano, judío, musulmán. Ostras. Las tres cosas a la vez. <laughs> Y a partir de ahí entra en, en un no, no sé cómo llamarlo, <laughs> porque son todos oh, dioses únicos, un monoteísmo politeísta, pero además ultra ortodoxo Y por otra parte, al principio es una persona muy liberal, muy feminista, y desde el momento en que se separa con su mujer, eh, se convierte en un antifeminismo hasta el extremo de que empieza a cargar contra las mujeres y pierde una cantidad de lectores impresionantes. <laughs> Sí, yo pensaba que Alan raro, pero... <laughs> Sí, sí, sí, este señor se lleva un poco la palma. Ahora, de todas formas, los que lo he leído, yo simplemente he ojeado algunos, unos cuantos números en inglés. No, no me lo he leído, evidentemente, los 300. Y, tengo la sensación de que mucha gente de la que ha hablado aquí en España del cerebus tampoco. Pero bueno, eh, es interesante. Es interesante. Mm, por lo que decíamos del editor, sobre, del, del autoeditor, eh, también porque, <clears throat> perdona, con motivo de, bueno, mm, eh, sobre todo, en, yo diría que en, del número 25 a 150 o algo así, es decir, va arremetiendo contra la religión, contra bueno, arremetiendo, va criticando de una forma muy ácida la religión, el Estado, las relaciones de poder entre las personas, eh, entre los colectivos, es decir, es una obra verdaderamente muy muy interesante, ¿no? Ahora, pues eso, 27 años al final se termina yendo un poco la pinza y haciendo algunas cositas eh, tanto, un tanto extrañas. Y él hubo va en al número 300 y... Sí, sí, sí, acabó en el 300, tal como había dicho. Y ya está, y no ha tornado a continuar ni no, no, no, ha hecho un par de cosas eh, más cortas, eh, no recuerdo cómo se llaman, pero realmente no tenía nada que ver con Cerebus y y ya está Porque eh, mientras mentre Cerebus no, no rasmés, No, evidentemente. Es decir, ha ido... Es que son 6.000 páginas. Ya, ya. Eh, donde verdaderamente, a partir de, ya te digo, desde, desde el número 50 o así, un señor que firma en Gerhard, eh, le hacía los fondos, pero únicamente los fondos. Es decir, él seguía haciendo los guiones, seguía haciendo los dibujos de los personajes, la planificación, es decir, le hacía el tintado de una parte. Por otra parte, también en Estados Unidos es muy curioso porque ha habido una, claro, mm, es decir, al convertirse en, el, autoeditor por excelencia y que todo el mundo sueña un poco con editarse sin que el editor le diga lo que tenga que hacer, pues ha ido recibiendo, él, ha hecho muchos homenajes a lo largo de, la saga a dibujantes, a guionistas, a, portadas famosas, pero también ha ido recibiendo gente que hacía cosas en el, en el cómic, ¿no? Entonces ha habido colaboraciones de desde Barry Windsor Smith a, a Todd McFarlane, Neil Adams, Eastman y Lair, que eran los creadores de las Tortugas Ninjas, o incluso el propio Will Eisner, al cual le pidieron que hiciera unas viñetas donde saliera el Spirit y al final terminó haciéndolas, entintando, hizo tres páginas <laughs> y bueno, sonreí y dijo que se lo había pasado muy bien y que, y que ya sabía que solo le pedían el lápiz del Spirit, pero que se lo había pasado muy bien, le había pasado la tinta y había... Mm. Entonces es un personaje muy curioso, el, bueno, personaje. El, el autor es un autor muy curioso. I per introduir una mica la gent al personatge de Cerebus, sí. eh, a banda de tocar tots aquests temes, una mica de què va el còmic? Què ens explica? Qui és el protagonista? El protagonista unos hormiguero. <laughs> Ya, es que es extraño eso, no? <laughs> sí. Com pot ser <laughs> un còmic que el protagonista es un os hormiguero? ¿Es més Disney que... es eh, un oso hormiguero que en los primeros 25 eh, TVOs, es decir, es una parodia de, Conan el Bárbaro. Mm, un héroe de, de fantasy o de espada de brujería o de como queramos llamar al, al género este de, los guerreros heroicos. Tipo ¿no? de Sergio Aragonés, una cosa eh, sí, pero Gru tiene mucha, mucha, mucha más, eh, ¿cómo diría yo? Mm, más intención, más, más mala intención, más mala leche y más reflexión detrás. Yo soy un gran admirador de Gru, conozco además a Sergio Aragonés personalmente, hemos estado hablando un montón de veces después de las cenas paseando por Barcelona y sé verdaderamente toda la, dinamita que meten cada una de sus historietas, ¿no? Entonces, eh, de Cerebus me parece más bien que son unas reflexiones eh, en torno al poder, a la religión, a, la política, a la sociedad, a las relaciones, eh, pero unas reflexiones en torno a eh, cuando Gru tiene muy claro el Sergio Aragonés dónde quiere pegar y por qué quiere pegar donde quiere pegar. Entonces, en ese sentido creo que hay una diferencia. Y, tiene una comicidad para mí superior, eh, Sergio Aragonés. ¿Y aquest, aquest, aquest os hormiguero qué fa en aquest món de, de Cerebus? Uf, pues a lo largo de 300 números hace un poco de todo. <laughs> absolutamente de todo. Después de ser la parodia de Conan, ¿en qué es converteix? No, sigue, sigue moviéndose en ese mundo de espada y brujería, pero bueno, em, va tropezando, pues eso, con, con, diferentes, a través de las muchas peripecias y muchas aventuras, pues eh, lo que va haciendo es poner en evidencia un poco las lacras de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Es decir, eh, y ya te digo, algunas veces arremetiendo contra la religión y <laughs> otras veces al final defendiendo la religión. Es decir, por eso es muy difícil eh, <laughs> explicar eh, los 300 números porque es que pasa absolutamente de todo. Es una persona que cambia tanto la personalidad. personalidad Bueno, es que en 27 años todos hemos cambiado mucho. Sí, ¿eh? sí, sí, pero tanto. quizá tanto no. evidentemente, bueno, algunos. Sí, hay, hay, otros que sí. Hay, <laughs> o sea, yo te podría decir un montón de personajes que se sientan en el Congreso de los Diputados que en 25 años sí. <laughs> les han dado para pasar por deixeu... media decena de partidos desde l'extrema izquierda hasta extrema derecha. Va, ah, i, i, I en dos dies de diferència, eh, també. Alguns... <laughs> També, també. Sí, que aquí hi ha de tot, eh? Per, anar, per acabar, Juanjo, només una última cosa. Com, com és que... Mm, o sigui, tu què creus que Eh, de cop i volta de doncs, eh, vendre la seva, la seva obra, ¿no? Por primera vegada a la historia. La verdad es que no tengo ni idea. Mm, también Mon, que son los que han conseguido los derechos, es una editorial un tanto peculiar, porque es un señor eh, que vive en un pueblecito perdido de, aquí, de Cataluña. me parece que es un señor que es judío, que tiene mucha relación con Francia, tiene algo de relación con el Japón y entonces va haciendo perlitas, pequeñas perlitas muy cuidadas la edición. Es decir, es el que ha introducido la tienda Bodó en España aquí, Juanjo, que que el Pues eso, pues ah. te digo, no, no lo sé. No, no, no sé. Eh, ens retrobem d'aquí un mes per parlar del Saló del Còmic, d'acord? Perfecto. Vinga, que vagi molt bé. I una abraçada. Un abraço. Doncs nosaltres acomiadem Marta Jacint fins la propera setmana. Setmana que ve. Exacte. I us deixem en Carla Bruni, You Belong to Me, de la pel·lícula Solo Ellos. Fins la propera setmana. Ningú no és perfecte. Just remember, darling, all the while You belong see the moon.